Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans. Elle vient de d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant, qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, ça dit en la voyant, complexe. Elle a bien changé. Pour la psychanalyser, je le docteur pour la débarrasser. Tous c'est complexes à tout cassé sinon elle devra s'agir Elle s'ennuie tous les jours dans son bel appartement. Et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des tard et le soir est mariées Elle préfère se s'enfermer avec ses invertébrés. Ouvrez le complexe allez déranger il n'y a rien à espérer. Il y a vraiment qu'elle la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquille de Javanais. Elle s'est tranquille pour y apprendre à nager. Les tard, tout tard on fait du balance du Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un bastard, un coton bien baratier. Le complexe et tout a changé vivre et eux, il compris qu'on se sentit mieux. Il a repris de sa vigueur, il a enlevé notre laser. Adieu. Le complexe. Le complexe. Ah, sans réflexe. Tout est arrangé.